Tengo el flow que sé que a ti te va a gustar Vente para acá lo oscuro, vamos, enséñame a brillar Con esa dulzura yo aquí me quiero quedar Mientras tú y yo hacemos juntos lo mejor de la vida Mami, tengo el flow que sé que a ti te va a gustar Vente para acá lo oscuro, vamos, enséñame a brillar Con esa dulzura yo aquí me quiero quedar Mientras tú y yo hacemos juntos lo mejor barra, Disfruto esta tanda que con unos amigos salgo de parranda, ya. Ni quien te recuerde, solo estas letras. Que sé que te mueres por dentro, que yo te haga mía de nuevo completa. Pase, pase el tiempo y no sé qué ya más pensar. Después de que tú hasta aquí hay que dejar. Aquí atrás todo lo vivido finaliza y se queda. No te veo como antes, vamos, dame mi lugar. Ahora mami sé que extrañas, ya no se podrá. Ahora esta la compongo para la que ahora es reina De mi corazón, de todo lo que va a pasar. Quizás sea la indicada, vaya, deja de llorar. Porque mami tengo el flow que sé que a ti te va a gustar acá oscuro, vamos, enséñame a brillar. Con esa dulzura yo aquí me quiero quedar, mientras tú y yo hacemos juntos lo mejor de la vida. Mami, tengo un flow que sé que a ti te va a gustar. Vente para acá oscuro, vamos, enséñame a brillar. Con esa dulzura yo aquí me quiero quedar, mientras tú y yo hacemos Si te lo rimo y asimilo Porque tú eres arte, me enloquece, sí que sí lo admito Que eres poderosa, una reina o una diosa Con simpleza tan grandota, alma, vida tan hermosa Y wow Tiempo perfecto para tomar tragos y sin argumentos Tú me seduces de pieza a cabeza o más bien esto es una buena certeza arriba mi cama, tu luz es coqueta. Chica atraviesa piquetes de abeja, venta aquí conmigo que tú solo pegas Completo mi blon, tú te vuelves mi don. Componiendo lo fácil porque aquí tú eres motor de este pecador, o más bien soñador que quiso ser más grande y ser un super triunfador. mí tengo el flow que sé que a ti te va a gustar. Vente para acá, lo vamos, enséñame a brillar con esa dulzura yo aquí me quiero quedar Mientras tú y yo hacemos juntos lo mejor de la vida Mami tengo el flow que sé que a ti te va a gustar Vente para acá lo vamos enséñame a brillar Con esa dulzura yo aquí me quiero quedar Mientras tú y yo